¡Gracias! si sumbar awas ah, kan kadek ngidung aku mana kayak ngono cilono cilok kok kok cilono itu tapi dek sugih saya aku kurung kabar omae sing lawas juga di di biuknor cuma saya ini dibangun kapan aku jilin rono ya loh loh iki arek jombang iki kepatian gang luru nomor sebelas Cak selamat tukang sepatu. Halo Cak. Rasanya lo? Enggak kok. Kok kan gak tau petuk tambah ngelok-ngelok. Ayo kok tambah ganteng. Biar biar nirengnya kayak ngono saiki kok tambah bles Mari kobong. ya kak ngono tapi ya lemu dah. Lemu. Wong lek sehat iku lak sembarang lah enak seger. Kok sepatu nerek mengkilat digosok apa ini? Hah? Gotong jati. Loh. Kang disemir apa disemur? Semir, semir kok disemur ya apa sih lo? Oh disemir. Semir. Wah suka kaki e abang. Abang. <laughs> sisian, eh sisian lo. Lo ya sisi biru. <laughs> Tapi gak apa-apa ya. Apa-apa pokok kasakian ya. Iya lo kak ketok, Gak ketok. Wah celono nih. Wah stil. Buri dedel. <laughs> Kecantol mang apa lo? Lah lah pun nyantol nyantol ae. Empat bis. Bis kok nyantoli. Apa bis cipto? Iya bis cipto. Kak bis sembarang lah, kak apa bis? Iya. Tak bis Iya akeh macam-macam bis. Bis joyo yo. Tapi gak apa-apa. Iki kok anu cak? Iya, anu rada merubut tanya nih kain ya. Iya, wis wis laras ya, Bu. lambine rek opo oh, oh. lengene durung prapat lek lakar dodo pisan lek cekak-cekak pisan ngono biyen iki lek wis kepas ta iya aku mundak dawa cingkrang oh, nang aku oh sing dawa tangane ya iya oh tiba kan tuman jas ku mundak dawa lho tiba tangane selamat dawa oh tak wasuh kapok kon oh kaine sing mundene mengkeret orlojine oh duapi ya oh mandek pegelo pegelo otomatis lagi. Otomatis. Waduh, waduh, waduh. Lo dari sini ali ali ini rek. Ini ali ali. Nah itu ngawur aja. Apa ya? Caplak gini. Kau ini kata kata ini apa lo? Kau ngali alian jadi ali alian. Oh iya. Lah kau sama lo gede nih. Tak ingu aja. Ngaplak kok diingu. Jajasan bang. Wah iya sih. Nasrul boy tak jajasan lah. Kau ungkap tayam ini jajasan. Ya enggak sih. Waktu ini sih kok. Iki apa wong beduk ngene kok waktune. Ah coba Rakepane gak jajasan lho. Enggak duwe klambi maneh. Iya mek iki yo. Iya. Tapi apik cak dandane. Apik. Ngono, jas ireng bolae putih. <laughs> Ketok-ketok ya lho. Iya. Melok-melok temen. Iki wis mbayar kabeh. <laughs> Kon isini sini lho, tak gawe ngene selunas lho. Lunas, tapi pernah iku cerita anak wong sugih. Oh, wis biyen. Saking aku lak mek krungu-krungu tok durung tau mbuktekno ya. Biyen lho sugih lho. Saiki. Melarat. <laughs> Ngawur. Tapi penuh gak isanan nih kita bian. Oh bian. Iya saya gitu. Isanan loh. Lu kan. Lu kak ngono lek untuk konco loh Wis kadek ngomong gitu duit sewu, rongewu. Oleh oh, nanti. Loh Kok oleh nanti aku iki. Lu bian lah ngono jadi arah. Iya lah saya gak nyekel ibu. Tapi yo nyekel duit perasaan aku. Oh, kok niku. Isai isai. Dan dulu semerengai lo. Alisin jomplang sisi. <laughs> Ketara nyekel dhuwit peno, iya. Dadi nek jomblang sesi ku nyekel dhuwit ta <laughs> oh, Iya. Iki gak nyekel blas jare kon niku. Kang ngono apik rek jas rek. Iki dandakno piro? Dandakno 8000 lho. Lah kok murah? Murah pisanan dhewe. Oh iya golek dulur-dulur aja rada enteng ya. <laughs> Famili-famili, kena lho. Iya gak apa-apa. Oleh keringanan. Cak aku ngene cak jane. Aku petuk kenai kebenderan. Apa sih? Jane sambat dhuwit. Sambat apa lho? Dhuwit kok. Sambat sapa? Sambat peno. Cuma sama aku bab yo kon sambat iki. Utang nang bank lho. Lho kak ngono nang kanca dewa mek titik ae pira mek 2 juta e. Gak kurang, Mbah. Lho lek lek ana ya 3 juta kok pocak sing kebutuh aku akeh saiki. Ya apa 3 juta iki? Ya jangan lak bangun omah mburi iki lho. Lah dek 3 juta pira lho saiki lokasi saiki kanggo apa sih? Bangunan bangun saiki larang ta. Ah, kurang ta kon iku. Wis lek ana 3 juta setengah. Wis temen ta? Iya. Wis temen. Iya iku. Duit bebekmu ya. kene 2000 glebekan dadakno. Jutaan ngono niku. Are iki koyo dulure Sapari. Kamu titi aja aku nyile 10.000. Jangan ngiring-ngiring aku. Kan nyekel lho, kan nyekel. Ngiring kemanten. Kak duwe. Wah, lare. Kok kata 10.000, 500 gak nyekel lho. Wis dadi tak cilik, Mas. Lho, lho. Iya. Kon iki ngambek kok apa wong dasa eman-eman arek kon. Wis tak cilik rong dino mule. Mule mesti cueke. Lho. Anu. Mesti licine. Oh, gak iso, gak iso. Oh, nyeleng ngono gak oleh sak perlu ngono gak tak gawe loh. tak eman-eman loh. Iki dandanan ndok niki. Pengen contong. Oh, Dek, ini sore ringin contong iki. Oh, penjahit apiknya nih. Penjahit apa kiri? <laughs> <laughs> Rekan contong iki penjahe topo, sebelahe lho. Oh, sebelahe. Iya, rekan contong iso arek kere tok iku. ukurane karo aku gedhe ndi pundake? Yo gedhe aku, aku lemu. Tek tangane dawa ni. Dawa, dawa aku sih. Tapi lek karo aku pas awangan aku cilik cuma aku. Gak iso, gak iso. Aku iki nyolong petek. Eh, nyolong petek aku iki. Nyolong liyane gak iso kan. Ngawur. Sawangane cilik cuma lek karo pernah iki pas. Gak iso. Wong awak cilik lho. Aku tak lemu arek. Aku tak ndak nonang tunjungan. Kadang-kadang rong jam iku mari, Mbok. Mbok angko sik pira mbok 50.000 mbok pira. Lah ndak ndak ana lho. Lah iku ukurane sik ya ukuran awakmu dhewe lho. Sekarang kon tumo sing ndak ndak jasmu kanggo awakmu ukuran wong liya ku tumo ta. Lah enggak sih. Tak padha pundake, pundak pun koyo pundak botol. Sekarang ngisi ini toh ae. <laughs> Oh, tambangannya aku sih lo. Si jahitan yang jeruh rangkep ya? Rangkep lo. Oh, kayak saya. Cuk, cuk, cuk, cuk. Bisa. Delok tok ngukur tangane sih. Tak ya lo ngene lo. Lah diukur. Lo lulak lulak plekas. Lo tangane lo kurang dawa sih tak jenjet sih. Lo suwek lo kon iki. Lo oh, jenjet kan wis memetar ya. Enggak ngono, pas lo ngene pas ini Cak. Pas tapi pundak weteng Ya apa barang aku ngejas iki. Wah, ganteng ya. Iya, kuning. Ya tak jile seminggu. Balik lo, balik lo. Kan mau nyajak tak nyelang lo. Kadung tak gawe, gak gawe tak digolong-golong lo. Ayo tak digolong-golong lo. Ayo ya ya ya Waduh kon niku. Wah, merusak aku tok ae kon niku. Eh, Manis omongmu kon niku. Dilu ae engko tak balik nongku, sir tak balik nomor ring iki. Pirang jam? Wis rong jam lah. Engko lek gak anu jupuken nang me kanca dhewe wis. Tak iki nyelang njukuk nang omah kanca dhewe. Tak titip nome Basman. Lho lha apa? Ya engko aku lak selak kesusu, susu ah. paling. Kok usahmu mbek aku lha nang Basman? Ya soalnya engko aku selak ke paling aku lek rono gak wani. Apa? Irunge muni. Oh. Iya aku beri juga cuma Iku, iku biar ya. Iku biar nyedam kayak kan sengong. <laughs> Kabo bongo tak warai, ya. Kamu apa? tak warai. cak aku dikon kartu lor Oh, ngono. Biasa basmane takon, takon syarat. Lek takon syarat wis jawabane nedo nrimo, ya. Oh, takon syarat nedo nrimo ngono ae. Eling ah? Eling. Si upamane pernah dadi aku aku dadi basman. Iya. Ya upamane kula nuwun upamane. Kula nuwun. Lho kon mati ya. Lapor ini. Yo basman. <laughs> oh, lah kon wis mencel ngono. Basman digoreng kena tagak. Aku rene kon kartu lor. Oh, aku rene kon kartu lor. Lah perlu nih. Yo basman. Kok sok balik-balik basman ae? Joko sapa? Joko Jas. Joko Jas. Ah, oh. mat kene njoko basman ta. <laughs> Kon tak teti jan lo. Eh, mat lapo rene? Kon kon kerto lo. Perlu ne? Joko Jas. Lah syarat e, Mat. Ado nrimo. Nah, cek oh, lali Oh, iya iya iya. Syarat e ado nrimo. Nrimo ya. Ya wis ngono kok. Jupuk nang basman ya. Iya. Ya wis. Hmm. lo ya. Ya wis kembang sentul. Iya, kembang sentul. Iya, iya. Ah, iki iki wis kena iki jas tepak iki rek. Kayaknya kel duit. sing penting nami basman ya apa tak rekodoi <laughs> mulai mulai muncul aku kuatir lali ya tapi enggak ya wong sing diarani wong urip kaya aku iki ngerti kok sebab syaratte wong urip cuma telu urip panguripan urip-uripi sing diarani urip ya aku iki iso mlaku krembiak-krembiak urip lah panguripan nyambut gawe. Lah nek iso nyambut gawe, duruse nanggone ngurip-nguripi. Sing dalane ngurip-nguripi iki mang anak bojo iso mangan kabeh. Iku syaraté. Mulane aku saiki sayem. Lah gak ayem apa tanpa angkat junjung, tanpa nyambut gawe sugih. Mulane kabeh wong ngerti lho ya Basman sugih. Gak Basman tok jenengku, ana juluke kok aku iki. <laughs> wong-wong gak ngerti yang diculuk cari gak diculuk jeneng kuno baseman juluk selo dono selo watu dono wewe tadi aku itu wong sing suka ak wewe watu <laughs> enak awet oh dibalik yang ini kumat kenapa gendeng tak kali gula kenapa mbak sama pacak ijen Eh, lah pokok ngomong dhewe kono uange. Lho iya, pare oh, gak ngerti nek rekaman arek iki. <laughs> Eh, gak ngerti aku sih ngomong sik ae urip Ya, apa tak ngomong gak oleh. Eh, ngomong uripku lho uripku yo ngerti ya. Saya ngomong delok nang jobol ana dae cek rung ada gedhe kae. Boleh kalau jengking ta? Ben entuk bathukmu kono. Delok sik jengking. Iya lah bathuk apa lalek ngentuk perung. <laughs> Tapi gak ora iku ada lho. Oh. gak tahu merene liyane ure-ure wong tok ae. Wong sugih ngene nek. Lho iya. Lungguhe kursi gading. Ngono omong koyo dalang ngono. Kok awakmu koyo dalang wong kulian. Eh kursi apa iki wong Kursi plituran biasa ngono kok. Kursi gading gambar pencono. Lah ngebuyuki gegermu ngono ae. Ngawur ae sembarang kok adakno. Mejane ukir-ukiran. Iya biasa antik iki warung jeporo iki. Jeporo. Hmm. Aku ndae iki Jeporo ya. Iya, nyusul tukang Jeporo tak kene. Ya Jeporo. Ya lu tolong Naron. Oh, iya bayar lo. Ya tolong, ya eh. tolong tak bayar Oh, bayar. Iya. Ya sing ngadep susu saiki gak gelem. Iya. <laughs> Ngadep kucing. Kok iki lawak bener. Nang kucing-kucing. Ngadep kucing. Oh. Kucing-kucingan lho. Teko oh. apa kuningan apa mati? Lempung. Ya biasa, keramik-keramik, bahan keramik yo. Keramik. Iya, keramik. Tembok ora waduh. Oh iya. <laughs> Yo cete ijo yo abang yo kuning. Iya kok motor tank. Sing tapi gendeng apa niku? Wong tembok abang ijo kuning perayaan ta kon niku. Wis umme saiki ngono sing antik iya. tapi gak mbok seni ngono lho. Eh, kapan-kapan gak studio pak Cak? Hah? studio. Ya studio. Iya. Tak suwi ngrekam kon. Wong kon bulet kuno mah ya. Lah aku geso bilang kalau mesti nyewa rekaman. Mbulek wong kok ana rene. Kon iki apa sih kejukane lho? Enggak ya ngono aku meram-merano kanca. Terus merano kanca sing durung pernah. Aku pernah, wis pernah, awakmu lho foton dhewe. Lho pernah bebek pernah ya? Lho pernah bebek pernah sama sih? Orang wis genah, wis pernah ngono lho. Oh, bae yu pernah. Yu pernah yu pernah. Omongnya arek koyo pagidin ngomong arek. Ini aja aku sih gak tau rene, aku ono metuntungi. Lho, kan, kon lah dikumpas apa metundung? Kak ngono, Cak, aku rene iki ana rempelune. <laughs> Ngene, Cak. Aku rene ana pentule. Pentule eh, madani aku ah. Perlune, Cak. Ora perlune. Ngene, aku sambat dhuwit kok. He? Eh? Sambat dhuwit. Ci uta. Udel. Kok kalau itu apa sahabat itu maksudmu apa? Ya terang-terangan cara kasar utang. Oh telat loh. Coba wingi tak tukono ban jan. Ban apa? Lah ban kapal sepur Ban apa ya ban ban iki lho. Ah. Eh, ban apa sepeda apa motor? Yo sepeda ya motor kanggo ban wong parkir-parkir yo. Iku nek ban wong parkir bedos kalau aku kene. Are oh, ngomong sing di motormu sing di? Gak duwe wong parkir ah, Bapakno. Motor sing di mana? Gak duwe, gak duwe kok. Ya nah, tuku ban. Hmm, persiapan dek wong ya tolong ngono lho. Wis kok kagak sak wong mek pirane mek Ya apa? Satu sewu. Belok prejeng kamu kaya ngono. Kono kada amu omamu ya peyok ngono tak utang satu sewu lho rumah samu kono percaya ah. Modelmu. Nek kanok ya 200 ah. Kon ngerti? Aku termasuk wong sosial. Ngerti ya? Ah? Wong sosial, amalku hmm. gede, suka tolong wong. Wong butuh apa tak tukokno? Butuh tipi, timah, timun, timun. Ijab, ijab barang tak tukokno. Gak ono 200, gak ono 200 300. Kon ndak ya sing ngono. Terus atau saya ya juga ibu. Tiba esok ke duplek. Aku ngomongmu besar ngono kopo aku. Udah duplek. Kalau kain aku dilok no. Kau tuh mana tak utami kon. Ada kayak dilok aku. Ceket ceket ceket ibu. Eh? Ceket ibu. Kau nol lo. Kau wingir ini tak kayak kon. Ini sak pernah aku yang aku aku ngerti dhewe pernah. Iya, iya Pak. Ini ya. Eh. Aku utang lah Iya. aku njaluk duweke sepuluh ewu lah jas iki ceklono timbang kecekel wong liya kok njaluk duit sepuluh ewu jas iki ceklono jas tak cekeli timbang kecekel wong liya timbang cekel wong liya iya. lo nek ngene ono nek ngene ono mang <laughs> jare ka ono oh, guyon kok <laughs> mring iso ringsang Ayo <laughs> jas tak cekeli. Aku njaluk duit sepuluh ewu. Nek ini ono. Oh, Sekarang nang iki lho, jas iki lho. E. Ya iki jas Ya iki duwe. Ya. Tapi duwe iku wong ngene tok kok duwe. <laughs> Wong tangane ngene tok. Oh iki rekaman lho, rekaman lho. Kok ada main biasa ya. Ya nemen video tonton uang lho. Oh niku tata iki tembung saupama lir pamane, asung lir ra ketumane, ngono. Ya ya kene kene. Ya, jolali ya. Cacak cekel kok ndek 10.000 pakei. kei. Tapi ngerti ya. Iya. Sebab duwe iki Wis ro wis ro. Ayo ono ono putune. Iya. Ono putune ya. Aja lali ya. Eh. Lek guyu mbek nglembreng-lembreng. Iya. <laughs> Aja speyok kok aku lek. <laughs> Ngene ta. Iya, Pak. Aku gak njupuk dhewe. Lah iya, Pak. Mbok kongkonan arek. Oh, ngono ta. Sopo sing tak kongkon kekno? Oh, tapi atas perintahmu ya. Iya. Tapi mesti ono syarat lan sih. Oh, iya iya iya iya. Apa sih ayo. Omong-omong koyo kampiran lho, Lah ya wis wis. Lah iya, lah iya. Iya. Nggo lek ana arek rene tak hmm. kongkon kekno. Heeh, hmm, ya wis. Ya ya ya. Sarate ya nggo wis tak gawani. Iya iya iya hmm. iya iya. Waduh. Apa? Sandale. Iya. <laughs> Aku sakjane sih saiki wis tau sandal tuku toko pesen. Waduh. Kulit sing kabeh. Oh, kulit. Kulit. Kulit apa? Kulit nyambi. <laughs> Ya kulit sapi loh, padane kulit sapi. Iya. Kuat yo. Kuat. Awet iki. Wah, awet. Saiki tung turun gak entek. Hmm. Iyong gak tau digawe. Tak sungun kok. Saya tak sungun ngawur aja kan Ya tak kae lho. Lah iya, wis ya. Iya ya. Sopo sing rene tak kongkon kekno. Iya iya iya iya. Ya kok sik pancet ae sik si ya. Pancet. Ya sik mau paman. Iya, oh, pancet. Ya wis ngono. Tapi peno sing ngontrak lho nggon kono. Lah apa ngontrak aku sugih ngontrak. <laughs> Are kebinger ra iki. Lah beke ngontrak wis dikontrakno wong maneh. Enggak perlu. Gak perlu, Iya, Pak, aku nyambut gawe gak ijen lho. Sebab iya. saiki uripe urip gotong royong. Oh. Tanpa gotong royong uripe gak iso langgeng. Iya, iya. Kaya aku nang omah nyambut gawe. Iya. Masih mbakmu wedok saiki luwado. Oh, mak, mak. Iya, mak. Pak <laughs> kono makmu. Ah? <laughs> Kono to. Cek cek plus plus mak mak mak penolak nyeluk bojo penolak mak. Ya mak nyelukno anak. Ah, mak mak. Penolak wis bojo mak. Wis Pak lah ngono kok mak mak kon. Saiki makmu saiki budal nang kono Libanon. Urusan luar negeri biasa. Tibae gendengin nemen saiki. Nggo. Anu penolak butuh pring. Ya apa? Bek kulak-kulak pring didol maneh. Wah, kebacut lah wong kene gerakan gede ya takno. Ono nggonku pring kuning manglung nang kali. Sopo wong iki gak kudu ngetok. Rencir kuning merati. Sopo wong iki gak kudu ngetok. Kula iki jungkidungan. Wes kan lodo kaya apa kon lho. Iso lek menawa parian gak kira iso. Apa? Lek gak iso lah, parian gak iso. Kau ngerti ya? Lho ya kupat tanggal selawi. Apa? lepet tali ini merang. Ayo sing giat nyambut gawe supaya sampet. merang. Ah. <laughs> Ngono. Oh, model motor no. Aku nang kali. Iya, iya. Budal wong loro. <laughs> Ah, iya, iya. Nang Tegal. Iya. Ayo ngundu walu. Ada iki cacak krek, iya. Sok lali. Iya, iya. Jung loro. Iya, iya. <laughs> Tambah suwe. Iya. Erung wabu. Iya. Iki nanti iki dirungono bojoku geger. Tak dari kono, dari bungsu kono pun ini kekeran lo aku lo. Gak tapi lek kemarin kena gijon tuh cak. Iya iya. Masih mau gak tahu kekeran. Lo doru kuning. Lo tatur. Podo ngatasi. Tatur. Ekonomi gak tahu kurang. Lah. Lo bung sobo terus. Sobo terus sobo terus tak Aku ngatur bojo stabil aku. Wow. Iya. Gak sama bojo emang kotel. Masih keadaan kayak gini. Bujung tak tukon sembarang. Lakar penonyar ya. Eh? Lapar eh, ya. Gimana enggak gelinding? Model, gue kan gak mulai aku nih. Oh, iya, bisa ya? Iya, iya. Tak tinggal. Iya, mulai. Besok pasti jumpa tak kongkon kayak no. Iya, iya, iya. Kalau syarat tak kawan nih. Iya, iya, iya. Sampiyon Mau sih oh, Cuman papi tak sambil. arek kau digendeng gua hari ini jadi. Lo aku lihat ini. Lo kau di kenapa oh lawange kok ndi kok bobolane mbok ya apa model papliyon hari iki oh. model papliyon omah kuno tapi antik model papliyon iya dadi ono pelayanan enak ngono iya iya nek model pelayanan enak upama kon gawe panjer gak iso balikno mlayu kene Gendeng bareng jane kok kan ki jatuh kok niku. Tapi tekan njopo bersih omah. Oh, bersih entek gentenge gak ono artine licik lah. Lah iya sih. Bareng tak delok tekan jero waduh apike. Wah, salah mulane. Lawang sing mburi bobol manusia yang kleh. Iya, Tak tahu situ yang saya Nyuwun kami. Kami keno. Kami kodeng. Wari kata ada. Oh, alam mikir kon rusak. Baca nambah. kaya ngene lho. Anyene sembarang aku gak kaya nurut wong tuwa. Oma-oma ya ngono, biyen iku ditarik bapak aku jangan dolan wong Prancis. gak gelem. Tapi kira gak sesuai ambek aku. Ditarik mana wong eskimo. Tak kok ndek kate adem ndok kono gak cocok aku bawa adem. Mele dhewe dadak oleh gajah uling. Gletek ala wong kepatian ya. Allah. Lobang. Repot ya apa kan jane wis kadung jodho. Mbok gegero bendina ya percuma, barang wis jadi. Koyok ngene iki mang pamitan lunga sediluk sampe yamine gak muli. Apik jajasan barang curiga aku. Kemana larinya? Nah, bokas. Ngomong kemana larinya? Rumah sama aku pelarian pelarian ayo, nah, Iki ngono, sampean ora pamit diluk se, kok sampean yamene kae teko teko ndi? Wong kendaraane kok iso macet, menungso mana gak macet to? Heh. Pancet alasane ngene, krian macet. Yo mampir nang ngono arek-arek se, kanca-kanca se kok. Dijanji jam 12 lu teko lho. Krian macet. Kok mesti krian nek sing macet se? <laughs> kok mesti dirasani gak tau nang aku ketok wong wedok tengok-tengok ngarep maca majalah ta orang ta senyum simpul liyane merengut ae mulane rezeki macet kan niku alah ya gak mergo ngono panjenengan ku ya jujuran tambah suwe ku tambah nyalah aku tok mergo kon triwis iya panjenengan ngene salah ngene salah rewel hmm. <laughs> tambah tua kok tambah tenang tambah pencilaan <laughs> Rumah samu aku iki asik <laughs> cilik takok pencilaan niku. Nah, aku iki njogo nama keluarga iki wis sampe dicacat karo liyan iku tak ati-ati arep pencilaan iki lho. Aku lo kuatir sama ini kulungu adik jas-jasan barang BE tak kena pengaruh kayak bien, kayak arek-arek Pengaruh siapa aku? Nah, kau sama ini diwarat terop gede, kena sambelah saya Terop gede itu terop apa sih? Terop banjiran itu tak terop gede Mbok tenang-tenang wis ndak omah, wis ndek jalan sepatu. Mbok iki wong macet ngene lho, sipe gak ono gandakno lek kon jagakno. Wingi tok-tok jam 12 bengi tak pikir ya wong dandakno. Bae lapo? Nyelang amer. Ya gak apa-apa sih ngene. Nyelane ya ngono jam soko tok-tok sakakno dandakno, njaluk paku. Ate gak tak kek iku ya apa jenenge tangga? Tak kek langsung terus entek ngene bekakas iki. Anyen usum-usuman, delok anek jangir yo yo. Tak walahan sampean. waran apane? Utangmu iku sing tagih kok waran iku. Oh, abang kredit cak bendino mrene iku. Oh, apa ember apa panci sewek rantang. Aku ki eman, nek barang cilik-cilik iku tuku ku eman. Nang kula ditagih abang mrene kok warna aku nang pasar padahal gak kondelu tembune. Sampeyan iki Oh, kowe. Ati gak tak kandhani ki yo apa tak kandhani. bojoku kebacut njenengan. <laughs> Jangan ngono ta, ngene-ngene ana elek ya sampean katut. Katut tapi kan tau, lapor aku Mas aku nyelang hutan panci tau, ta. Ben sewek tahu, lonyar telonyor arisan didua. Loh. Wayan nompo aku tolak, tolak. kasar-kasar tanggal iki, waktu nomer iki tompo, Lah ya, tak dolke apa sih? Dipangan rendengan iku arisan ndi jare ngono. Makane. Lah yo wara-wara lho ngene ku. Wong mesti rendengan yang njaluk jas barang. Ki tak jagakno kate iki nyarutan jas iki mulai. Gak karu-karuan aku iki. Mbok brai ku ndelok-ndelok. Nek wayahe rame kok brai, nek sepi gak usah. Mengkon yo padha ae. Lha apa? Mencer brai udan dewer sak nang ndi brai. Kau kata ambles, ah, kata berani aku kan niku. Lah apa mas, aku berani rando om oh, masih. Eh. Berani gak pokro, gak karu karuan. Apa oh? Centingi pirang tahun gak jumpa. Sama melinting itu. Masa ala kas kas. Kok untung oleh bojo aku coba liane ngono wah kuwaploki terus kon temen kok. Kok iso lho. Sampe nek arek mah idut ta penggawe aku ngono soro. Soro apa jenenge kon niku wis gak entos apa-apa kopros bareng kali. Lho, Wadah dadak, lho toh. Kan gak tahu sikatan tak kasih untung, Mas. Apa rae? Aduh, Mbok, Mbok de bojo kok kuning gak karo-karo ngene. Ya, Mbak, ngelala aku kuning. Sampai niku kan ganteng ta? Mung ni niku ya gak kuning, elek, Kas. Tapi manis ngono, Kas. Manis oh. wong kaya sinyo kecemplung ter ngono. Rule kecemplung gak kentas ngono. Gak gelem maca dhisik. Kaca ndi gak gak kaca ngono. Keton aku biyen rong gelem aku dilamar wong Prancis iku. Temen. Prancis gendeng iku lamar kono. Kok iso njekwetek oleh kepatian ya paling paling drabi wong turis sing terus bingung nek ngene gak iso mule kasih ngrabi jenenge lak turis mang kepatian at oleh no terminal lan kene kon gelek numpak bis mulane gelek petuk mbek oh, aku iso ana wong ana wong nggone terminal oh. diawe diawe diawe ya moro karo gak moro ngono diawe ya moro Anjir nikah ya kudu karep ae dadah. Ya lumayan sih timbang bayar. <laughs> kan iku. Aja ngono. Undangane apa undangane ku? Lho lah ya menit ta. Ah. Lah iya lah jase ku ndi jare diwasrekno. Lho mang tak baca tak jopo, tak gawe nggone embong diselang kancaku. Ya pak? Selang kancaku. Ngono iku koncone wis bagian rata-rata ae. apane dorotoro kok gak gabuk apa-apa kok. Buktine, wong jas kok jeles-jeles no jas iku jas larang, nek lungset iku nang wasre ya mbayar. Iku perlu, aku ya seneng tolong nang kanca ngono lho, Kas, sayang. Tolong iku ya. Waduh ngomong sayang ketemu pirang koro. Mosok tau tak Karo sayang-sayang kok tabokan. <laughs> eh, iku tak jaga cengkare lama tuh. Karep beras terus rewel kan ya. Sapa sing ngene iku? Iki eh, kanca aku dhewe Kartolo. Pancet ae, kumbulane. No. Pacet kene grupe arep. Ganti liya gak enak ngono lho. Jukun, oh, jukun, jaseng, jukun. Wah, kok janji mek Kartola wong sedina sampe tak jaluk saiki lak dilokno kanca sih aku iki. Paling dhewe pamer, nemenung nang terop wae jas, jas ilian naik pamerno. Lah, terserah Kartola tau sing pamer aku. Jukun, meneh dhek. Meneh dhek. Ha Cukup saiki. Kagak cukup ya apa? Enggak usah melok meneh aku dhewe. Walah bule, melok bule. Ka iso ngaku wis kadung brai kok. Jek aku gak jajan gak kerja. Gak. Mangkene sampeyan gak kena sandange api. Sandange apa? Ngene keluar kok rupet anggrem iku lho. Terus sandangan opo aku coba ta? Tekan jaran lho gaen. Terus terus kon sing ngisiri ngono ta? Oh, iso aku lho wong jas sele-seleno kok teko nang nek ana sing suwek iku ya apa? Wadah, gak ana tak semen. Alah, gak kena ngono. Artole kuwi nyelang ati-ati. Ati-ati ah, opo? hati-hati ku nek wae dhewe, nek wong biasa nggae gladrakan, ngerti? Wong biyen tak selaki sarung mulai ya bengkak kabeh. Tapi lak sarunge sebetel. Kok meneh tak jas? Iki ya wis memet isan. ya tak dipek ya, kok timbangane jajasan ya. Nang kale lho, racing api. Sandalku gak dipaku iku. Yang dikain. Lah iku paku usuk nganggur loro. <laughs> paku ngarep jomplang kon yo. Nemen bojone tukang sepatu sampai sandal koyo ngono gak direken. Wes kon nek dressing api lho sampai gak api metu tak mentak. Ya. Gua kok jeruk lho. <laughs> Aku gak sampai menjatuhkan wong lanang sampai. Kon meneng ben nek bae iku sing ati-ati sing ati, nek gak dikocok nyelang kocok, gak duwe kocok kanggone gak ana yo iko sumur to. Lha apa? Wis lambe pun dowe. <laughs> Kowe ngesan kok ora paham. Pegesan ciu-ciu tae aja mbok mule kok bodong. <laughs> Aku tadi ya, domba. Iya, aku tak nangkap salon. <laughs> barange teko akal. Okol bare akal siji. Nek okol kudu kekuatan, nek akal kudu taktik. Tapi nyatane, ini kartolo arek goblok kok. Kartolo arek goblok pitung turun arek. Lah wong jas kayak kene, tak cekel dhek nyeluk dhuwit tak kei. Wong saiki jas iku umum nek apik ngono ya. Wis ta lah. Nek selawi pelayan Nek tak delok jas iki, wol iki. Wol nyatane Nek eling ku wol iku nek ulune iku mambu lar. Wol. Tapi ki enggak. Ya apa sih to iki? Iki wol ta wol iki. Bareng tak jabut ulune gak mambular mambulirang. Tapi kata tadi apa wis bentuke potongane. Kamu kocok dicukuk. Cuma kata lo kasong rambut mas, salah bolot. Iki bolot aspal iki. enaki iki sikat sing resik tak cukup no kastok tak kastok strep nang gembong pelayan nek selawi telung puluh pemani wong ngerti geli sih jagal tak cukup no kastok ae Dun. Dun. Bas. Bas tol. Bas. Bas rim. Iki ning bas apa sik kok anyar iki? Bas. Loh. Lah ya dilan. Jas kuwi ketara iki, lengene suwek separo iki. Wong ndo omah iki tak mimi. Gak waktu aku resepsi gak tak gawe loh, Gue kene gemletaan. Lah iki masuk angin nak ngerok ya aku kok tetep. Wah wah wah wis wong kopro dikek jas. Lele gletak gletek semule ae aku. Loh, eh, mat! Apa tak wasu kan nyeluk-nyeluk. Kan niku iling ngono dikrop lho, dikilang. Ya kok sang kentek dhewe Wah, Wah, kok pencilaan. Kan niku mendayo tanpa subawa gak kula nuwun. Mulai gak pamit kok wedhus potol ae kan niku. Gue kating bae Proto ilang manis. Mengini nduk mirom yo. Lah kan kleset dhewe. Iki pinti besar lho. Lah jam masih aku gak duwe biyen. Kok kula opo? Kok jojok rongkon kuwi tak Iya zaman ini Putra biyen. <laughs> Wong gedong lah biyen. <laughs> Kon mulai mulai nak mulai. Kon sih mulai mulai. Kedek apa sih? Apa? Kon itu jas kon gawe lu lu nang samu. Nah rumah samu jas siapa lagi? Lu jas saya itu. Jasmu? Iya. Mbela. Lah rumah samu jas siapa? Jasku. Mbela. Rumah samu ngawur ae. Lah rumah samu jas siapa? Lu jas siapa? Jas siapa? Jasku. Jasmu. Iya. Mbela. Hmm. Lah rumah kamu Jasku are. Apa? Embel, embel. Enggak apa iki. Em. Kon niku gendeng aku niku. Ya kon sampel. Eh, eh, eh. Eh, aku tidak amu ah. Lah apa ben amu koyo wong oh, sing sing ngono takno. Iki ngono ya? Iya. Iki ngono jasku. Dadak kok lancang kon gawe. Masih tak gawe kata lapo jasku dhewe. Lho sing nalar ya ben jasku? Nalar ya apa? Aku iki dikongkon. Eh, dikongkon iya. Sapa sing ngongkon? Kartolo. Kartolo. Iya. Oh ya wis lek ngono. Lah iya. Lah iya. karwa de. Karwa. Aku tak mule. Kok dhisik eh goblok katono sumule. Lah apa? Tenonge delumano. Apa tenonge? Delumano. Eh, omongnya di Denano ngono lho. Oh, terus nek kon dikon Kartolo. Iya. Ya tepak. <laughs> tepak yo an. Yo tepak omongane mencol-mencol Lah ngor pisan kon kok. Kon iya, ya sik kada mungsu ae kan Bu. Kan tepak ya tepak. Nek kon kon Kartolo tepak. Tapi lak mesti ono syarat ya. Ono. Ha nek ngono syarat endi? Kedo nrimo. Atu. Kedo nrimo ya sik kada penate dintop apa? Dintop apa dintop apa? Nek atu dintop apa? Omongmu iku malu nyangklaki goblok. Nek ya apa sih? Aku lak takon ta. Kon rene mah dikongkon sapa? Kartolo. Wis dicek syarat. Wis. Lah endi? Kedo nrimo. Atu. Takno nek lara budal nang ngene puskesmas. Lah pang loro, gak loro, gak apa takno ngawur ae. Eh, eh lho. Eh, wah, tak delok teko njogo guyone memel seneng aku. Guyon ya apa sih? Iki lho si mare guyon iki. Wong kecowan tak guyon. Lho lan dicucuke. apa? Cucuke hotel tak teladung potel. Dari pecohan. Tak ora pitik kaya apa? Ono apa ono apa ono apa. Iki ngono iki mang ya gegres. Eh, keker. Eh, eh, eh, Pekara apa? Pekara apa? Pekara apa? Pekara jas iki. Lah bapak wong jas iki selamat Aku aku lak nyilih selamat ta. Lah, lah ngono bener. Tanpa kon gak iso ngudari persoalan iki. Iki tak kongkon manyen. Lah, wis kon kongkon. Iya. Syarat endi? Takono. Ah, met kon kon kartolo. Kedo mrimo emang. Takon ae. Are ngomong koyo akan nuar ae. bongko aku niku. Takon ae ditandani ngono. Lho, dublek kaya apa? Iya, boleh dublek aku. Suntiko ta Suntiko. Iki urusanku. Pokoke jasi sik gawe slamet sebab kan yen jasi slamet. Lang sing ngongkon aku. Lho, aku ben kok lak rene sih. Iya, iya. Aku tang dhuwit jare kak duwe. Iya, kak duwe. Aku ngomong, "Cak, aku njaluk dhuwit 10.000." Iya. Pokoke iya. Lah jasi iki cekelone iki mari kok cekeli. Wis. Oh, yo wis. Lah iya. Lah wis mari kok. Mari cekeli ya wis. Ayo mulai. Ayo mulai. Are-are. <laughs> Kon kapan bongko yo? Ajakno kok. Lah ya mari cekeli lah wis ta. Ah. Lho wis tak cekeli. Lho wis. Lah yo anu iku apa? Apa? Sidu. Sidu sidu apa? Duwe. Duwe sapa? Masalah lho, kok lak trimo dik teko aku 10.000 ta. Lah aku lah njaluk ta. Iya, njaluk. Oh, njaluk. Oh. Njaluk. utang. Lah utang nyaur. Nek njaluk bebas lho. Oh, ono njaluk lho. Njaluk. Bebas ae boleh ah. Mat selamat, mat. Oh, tak pacul gegemuan gua, tak Wah, nek ngono kan iki politik, cek ngono kan iki. Waduh, sok ana di pulih klinik. Apa? Pulih klinik apa? Politik. Pulih si muli. Eh, politik nek ngono kan. Lah tak kon ape aku artis lho apa sae koyo ngono. Aku wong tuwa rek. Lah tak kon akal koyo ngono. Eh, eh, eh, Hah? Sae ngomong iki gemek. Kacau mori muri Kono kok. aneh metu iki netet ambekan ngerti ya mergo wong njaluk dikeki kok matur nuwun ha iya jas mari cekel ya wis ayo lah kok njaluk takeki lho kon keponak aku ah eh masalahmu dhewe kok keki lho anane takeki kok lak ngomong ta jas iki cekelen tak cekel cek wis kok cekel wis duwe mah duwe mah jowo jowo catakno duwe ketek endi duwemu ketek endi lho iya tak ketek endi mandek mang oh mung lalian yo duwe sing kon gawa mah 10000 entek entek lho wis entek iya wah nek gak trim Cerah, lah gak terima tenan. Oh, benar nan. Aku kata ayai. Lah gak terima temen aku nak kono menan apa nak menan. Eh kata nandi. Aku kata imo. Nandi. Nang agraria. <laughs> Iku nang kantor pos. Iya kan. Oh, kata apa sih? Eh, eh? gua gak terima. Iku lapor kudu nang ngene perhutani, ngerti Hah? Lapor nang Bapak Sanusi. <laughs> Bapak polisi, nak kantor polisi aku. Kok oh, katuan enggak, Wah, iya katuan. iya katuan, katuan. Besok kampung ana sing ngurusi. Aja persoalan iki meningkat. Iya. Lapor nang Pak Lua. Eh, Pak Lua. Ono. Lapurno. Walu. Setuju ah. Setuju ah Setuju. Setuju. Benar setuju. Iya lho kok kok benar setuju <laughs> aku. Aku yo lapor mesti setuju ne. Ayo lapor. Ayo lapor ale lapor. Lapor lapor lapor. Lemu aku ah. ta omae. Lho, dia nak kene ndukuk kupang kene. Wis ngale pindah. Lho, tapi ganti. Kok bingung. Tapi ganti. Lho, piye ndok ndi piye? Ndukuk kupang. Saiki ndok kono kono simo. Lu ra kene jatahe apa lu ra. Eh, tak wis, tak wis. Salah Waduh, dilapur noe. Eh. Lah yo apa lo? iki lho. Saya ditut eh, kan. Monggo. <laughs> Kakan ngene terus udeng-udengan. Eling sesebut desa kene. Panjenengan repot aku. Kepingin duwe pertenaan. Pertenaan pertenaan wedhus. <laughs> Wedhus iki entek matek polahe kena penyakit ta. Dari wong tua-tua wedhus iki kena penyakit dikongkon gawe bediangan. Diobong-obong supaya wedhus gak kena penyakit lamu ilang. Eh, tak kena bedianan, tak obong-obong. Anaknya wedus kobong. Eh, ngengai konco situ. Keren. Duh, kondri. Teko ku telat kan. Ya wes gain tari. Gak ngoyo-ngoyo. Iya, iya. Awak dhewe iki ya. Ya apa sih? Dinaya aku kepengin ruwet. Kita ah. ngasak nambahin burung-burung. ngene lho aku mangkak jane budal lah gale mama. pon <laughs> gale mama, kok dadi operi lho kemajuan kan kemajuan adik mama barang. pada umumnya nak nyeluk lak mesti mak ta heeh saya iki dile mama anakku saking nyeluk aku kan papa Tadi apa kan? Loh, aku kan keturunan Cina. <laughs> Ih, sapa Aku kalu pikir lu kan? Apa ya? Gauman. Apa? Oleh separuh. <laughs> Eh, wong konane wae darimun arek. Kok dicek ta? Kon iki dadi opo sih sakjane ngono? Aku kon jak ngalor ngidul. Iya sing ngeru rek, kalau safari ambek sokran kekancan akrab. Sing gak eru kan, aku jane kon rabi ya. Lah aku rabi kon niku kon iku durajak. Wah, ya. Yo yo kau isum kerana olah nak bodoh lana tu rabi rabian. Lu ni luri, kau tak ada ngalor ngidul, kau cakap bingung, ngono lu kau. aku kon gawani buku, ku ambek petelat iya. Iya. kon tiap-tiap ana wong eh dodol kolas kon jaluki karcis <laughs> dodol kolas kon jaluki karcis terus jabatanmu iku apa coba lho wong dodol kolas iki gak oleh nang pinggir embong ngene ri nang pasar ya pasar gak apa-apa wong dodol kolas nang ngarepe omahe wong kon kok jangan-jangan ditropong mek masyarakat kan kok dilereni lho <laughs> dilereni Alah, kok dilereni Lha hmm. kok dadi opo nggae sarung bareng cewek bareng? Wis peneng ta, kon terus jawane apa kon? Pokoke kon mangan gak mangan iki kon iku nek tangan. Ya saya gak mangan iki kan. Gak mangan, gak mangan. Terus ngalor ngider kelentang kelentung apa gawe omok ngene kecok Wis tulis wis kon tulis iki kabeh. Nulis opo, gak iso iku. Kon iki nulis gak iso. Ah wingen ana wong lapor ya wonge tak gambar ngono tok. Apa jane kon iku wong buta huruf kon. Gambar bojomu iso kok. Oh, kok iso? Lah apa bojo digambar? Apa kon nulis ga iso gambar tok sing iso. Kan, kon dikon. Sangu iki mang mlaku wis entek juta lho. Eh, sangu tok entek juta mlaku iki mang. Durung-durung kon gedene sangune nang aku sing tekori ngono ta. Iya. Lho, sebab iki sing keuletane iki alam pikiranmu tak sing ulet iki. Dadi kok aku tekor gak tekor iku iso apa jare awakmu. Iya, tapi orang juta gak tak tekor iki. Dodol omang. Terus ya apa iki? Apa ngene ae dhewe. Nun, nun, nun. Ula pak. Hmm. Mana ular ini? Ula. Itu itu ya. Saya kena ngomong. Iki. Ula pak. Mat. Ula. Kau kula kula kena. Ula pak. Oh. Mentas saya dobrek. Gua rumah tu potongan yang ngeten pak. Oh. Wah kita kan dong iki adu nasib udah. Kali kula mawon. Eh? Niki pun dreken mboten tanggu kok. Nggih, pancen yang kula niki tunggak kok. Kok ngomong kali Pak Lurah niki kok. Aranmu sapa ya? Kulo Basman. Basman. Nggih. Lah perlu gaya apa, Man? Perlu gaya apa, Man? Man, Man! Hey, eh, man, aku melok, Man. Man. Kanteni penuh gak cekok, gak cekok. Omongane boleh kaya neraka. Usah kok meneng ae. Omong kamu kaya citraksi kan. Omongan sampean boleh model ngoten, seru umuran opo? Lah kok tak takoni yo meneng Anane kula mriki niki ajenge kempot. Kelopak. <laughs> Hmm. Sekropak. Iku salah. Kon kon mrene ku mono jange perot. Kula mriki ajenge moncrot. <laughs> Eh, ngomong diatur. ngomong diatur. Nggih, nggih, nggih Pak nggih. Waduh, jek cerbo-cerbo ngene ngono. Lho, mboten nang iki. Buku iki wis kok mboten ngomong karo apa oh, ceprot barang. Iki lho, Pak Lurani lho, buku iki bersih ngono ta. Lha kok bersih lah mriki ngaiti mawon. Kak jane kon iki lha sih? Jane lha apa sih? Niku lho, kondone lho. Oh, repot. Oh, nggih, nggih. Oh, ilat sampean ngoten. Lapor, lapor. Oh, lapor. Nggih. Lah durunge kon lapor tak tulisi. Nggih, nggih. Iki engko perbali tak langsung nang nggone atasan. Sebab iki laporanmu iki tergolong 1K. Ya, lho, cap. Daftar iku daftar 1A. Hmm. Nggih, nggih, nggih. Dadi daftar 1K kok nek njaluk bojomu kudu mak. Yo, rego tergolong wis tuwa. Nggih, nggih, nggih, nggih. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Kasi njaluk mak, mak. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Nggih, Kulo ajeng mriki minggu kok tak tutup. Cuma dina Senin iki lho iki. Aduh. Ya apa kira niki Tak tulis ya. Nggih. Ya. Tulis Tak tulis. Heeh. Arane sapa? Kula Basman. Oh. Kon mrene arep opo apa opo arep. Eh, arep apa-apa arep lah aku lah gak uman. Hmm, sampe takone ngoten. Hei apa? Korene ana gaene apa? Lha ngoten ta? Oh, ora goblok. Kliru kan. Nek nakoni kliru. Kan mrene ana gaene apa? Ajeng repot. Repotna sapa? Nini. Kedek apa? Loro moto. Kono ku male Nini loro moto. Ajeng repotaken kanca. Ora ono jawaban. Kon repot sapa? Kanca kula. Ah, kancamu apa kon repotno? Sebab salah. Salah apa? Salah urat. Kok salah urat? Nggih, salah nek pribadi kula niku lho. Oh, pribadi sapa arane? Kartolo. Lah salah apa Kartolo? Kartolo niku lak kesa omah kula ta. Terus satu niki hmm. jelas e. Heeh. Hmm. Nyambut Yotro. Ini dhuwit. Kula kula wareng mboten enten. Hmm, dhuwit pun kanggo. Nah, terus Kartolo nek perlu dhuwit gak ono, jas iki cekelen, aku njaluk dhuwit e kula kei. Terus sing kei? 100.000. Lah sing kei kok njaluk? Loh, lho dong dhuwitku kula kok. Eh dhuwitmu. Oh, sampean niku iki ngene eh. kan. Eh, iki nek dur secara lesan ngene gak enak. Ya dipraktekno ya. Ditekakno ae kabeh. Ah, Supaya jelas iki iki iki. Niki nang iki kan tolo. Mlebure. Mlebure ini. Lah iki apa? Lho kan nek tutu ya kan. Wah, tegole. Iya rek. Nek tutu ya kan. Lah. Lah kowe kok ndi to, Tru? Halo Karen. Kang-kang rumangsamu. Air foto nanti. Loh, Pak Lurah iki. Jangan Pak Lurah. Aku. Nggih, direpoti. Nggih, direpoti niki. Kan iki direpoti nang pas rangge ya no. Ya apa kabar kabar kon? Irangan. Hmm. Iki ya apa omongan iki? Kok boleh guyon, boleh direpot apa nang? iya, kon nyak repot to karto. Nggih. Lah saya takon, kon iki direpoti lho. Nggih. Masalah apa kan direpoti no? Kulo terus mbijuki dhek. Ya kan dibuci ta. Kulo utang duit sepuluh ribu nenek, hmm. terus kalau njaluk, disukani. Lah, jas ini kalau yang nyekeli, oh, mantan dicekeli, gempur lah pun beres. Iya, lu betul ngoten. Duit lu ke Sakarta Allah. Oh, ayo praktek lagi. Asal lagi kang petuk kartu ya boh. Ah. Cak aku utang duit. Kano neng utang. Jalur duit sepuluh ribu. Tak kei. Aja sih cek lono. Tuh, lo cek lono. Pulau Wangsul. Nah, lagi kalau duit sepuluh ribu. Ah. Kano, kano. Kita malah lagi ah, praktek di sepuluh ribu. Terus mari tu. Terus kan jas eh? Jas. Aja pulau kastok. Pulau juga kastok. Pulau juga kastok. Kau Anu kursi. Teman juga kastok. Ya. Lagi kalau mari Mari oleh dhuwit lho. Nah iki jase jebuk kali selamat. Oh, Joko selamat. Joko di jas ular. Oh, kan Joko Ya jebuk apa jasmu? Nah, wis sampe nggih. Iya. Nah, kan mari gawe jas iki. Di resepsi, Pak. Oh, oh iya cepet-cepet ae. Selamat jange resepsi. Lah kula ansal dhuwit mbanjani bojoku lho. Karep tolong belanjani sing wedok budal. Iya, tak garap-garap. Beres-beres iki. Nek aku pun beres ta. Beres. Nah, niki sing jarane lurah wicaksono. Ayo opo wong aku. Salah persoalan diatasi oleh desa. Wong aku. Mumpul sampe meningkat nang atasan. Aku wong e. Aku wong aku wong. Wong aku. Eh? Lah mulai Mulane nek sampeyan saged ngatasi niki, kula matur padrun. Oh, matur kasuwun. Iya, iya. Nggih. Iya, iya. Pundi anune? Iki apa? Wes, iya. Aku tak karo mene. Lah, lan beres. Lah jas jas kula, Bang. Nggih. Jas jas siap ta? Lah iya apa? Yen apa? Jas iki guys selamat resepsi. Lah pun selamat e. Lah budhe resepsi. Iki lho jane. Oh, iya, iya, nggih. Iya. Lah karto lho. Karto mulih belanjani sing wedok. Nah, belanjani sing wedok. Lah pundi karto lho? Belanjani sing wedok. Sakniki mantuk. iki. Lagi apa sih ini? Kok ya apa? Ditulis. Selamat nak resepsi. Heeh. Kan ditulis. Kartola belanda sih itu ditulis. Lah iya. Walu rapi bongkok. apa, Kelapa, apa, gendeng ah. Sampeyan piye napa? Lho apa? Oh? Niki ngoten laporan ditempuh dengan jalan kekeluargaan. Wis sampak meningkat perkara. Lah wis caur saya beres. Lho nek beresnya ora dhuwit kula pundi? Lah kok dheke endi? Lah kok dheke endi, Pak? Kuwi ali ya lho dorong tuwa SP pun. Kuwi nang banjolan mana mau. <laughs> Sampeyan piye apa sih? Lho iya. Kuwi mboten banyak kok. Kakane karo apa? Terus jas kula lan dhuwit kula wau. Lho gak ero dhuwitku ya kok bekene nyekot takon aku. Oh, ah, lurah sempoyongan ae. Lah eh. kok koyo kan nyekot lagi. Wis kene. Nek nek tenan tulange sama dadi lurah mboten pecus. Leren sang dadi lurah. Lah apa nyekot larani? Nek aku wis suwe gak dadi lurah. Eh, gak isi Eh, bener ya sampean. Wis. nek sampean turu lan opo kula repot kok turun. Timbangane turu sore-sore. <laughs> Thank you.